tagad ir visiem tās lapiņas. Um, ehm, eh, būs vienkārši tāds ļoti īs e, pārskats e, pakāpeniskā ceļa. E, pakāpen, e, tibetiešu valodā tas saucās lam rim, tā kā virsrakstā. Lam, lam ir ceļš, rim ir pakāpenis. Ehm. Mhm. Ehm, dažos vārdos ehm, Lamrim tradīciju vēsturi Buda mācīja laikam kādus 40 gadus Indijā Šakimuni Buda. tādas mutiskas mācības parasti notiek, uh, kas saka, uh, ehm, sakara, kas saka, nu, ar apstākļiem. Um, teiksim, kāds, kāds lūdz paskaidrojumu par kaut ko, vai, vai um, vienkārši ir um, kādā vietā pietiekoši interesanti lai notiktu kaut kāda mācība vai pēc astroloģiski, astroloģiski <laughs> piemēram, ir pareizais laiks vai kaut kā. Ja? Un tagad tā, ja, ja visas, un, un ir, ir, ir sutru sakopojums, kas ir, ja nemaldos, tibetiešu valodā kangjur. Tad tur ir, es nezinu, cik tur ir kādi 150 varbūt grāmatas. Tas ir faktiski Budas tiešās mācības par e, visādām tēmām. Un tad e, bija Budas sekotāji. Un, un tie Budas galvenie, galvenie mācekļi, viņi bija ahati, viņi bija jau sasnieguši nirvānu, viņi bija ārpus samsāras. Un viņiem bija e, ļoti lielas spējas, mentālās spējas, un e, viņi atcerējās to visu un e, faktiski <clears throat> netika tās mācības netika e, norakstītas vairākus simts gadus. Bet tad, kad likās, ka nevarēs to, to mutisko tradīciju uzturēt, kad nu, sāka likties, ka varbūt sāks kaut kas pazust vai aizmirst, aizmirst, aizmirsies, e, tad, tad, tad, tad sūtras rakstīja. Un tad, tad bija tādi sekotāji, panditi, nu, zinātnieki, jogi, spēcīgi jogi zinātnieki, e, kuri komentēja, paskaidroja nozīmi par to, ko Buda e, bija mācīja, mācīja, mācījis. Un tad tā atkal tekstu kolekcija ir um, uh, e, Tangiju. Tad visumā tur ir es nu, aptuveni kaut kur 300, 300 varbūt vairāk e, tekstu grāmatas. Tad, tagad tā, cilvēks, mēs jā, interesējamies e, uzzināt par budismu, un e, mums ne tikai tas, bet mums liekas, ka tas, mēs esam pietiekoši pārliecināti, jā, es faktiski gribu e, e, sasniegt kaut kādu mērķi. Nu, es gribu sasniegt nirvānu, piemēram. Labi, es ieju tajā bibliotekā un <laughs> tagad, bet nu, no kura gala sākt? Faktiski. Kas ir pirmais, kas man jādara? Tā te, mūsu tendence būs, nu, jāiet pie augstākās gudrības departamenta un, jā, un, un, un jāsāk lasīt to. Un tu sāk lasīt to, un tu sāk, neko nesaprot. <laughs> un tad es paņēmu kādu komentāru, vai ar komentārus, es pat tos komentārus nesaprotu. Ja? Un pat es eju pie skolotāja, un skolotājs man pas, paskaidro, un it kā, jā, nu kaut ko saprotu. Bet tagad, jā, labi, skolotāja saka, bet tagad tev jā, jāpraktizē, tev jāmeditē par to. Un tu sēdi un meditē, un prāts ir galīgi trakā stāvoklī, vai nu, tā kā zilonis. Uh, stikla veikalā. un, um, un vienalga, prātu nevar savaldīt. Un nesaprot, kāpēc. Un tā tālāk. ka tāda pieeja ir faktiski līdzīgi, eh, nu, piemēram, būtu, eh, es, es vēlos, ienāk prātā, es vēlos eh, uz, pats uztaisīt automašīnu. Nu? <laughs> no nulles. Uh, labi, tad man, man uh, baigi daudz jāiemācās. Ja? Kā, kā visas tās vajadzīgās detaļas. E, izveidot un kā, kā salikt kopā. Mums kādi dažādi materiāli, kas tur ir vajadzīgi un, un tā. Piemēram, <laughs> es tagad, kad tās cacā figūriņas taisa, es meklēju tagad kaut ko, ko es varu maisīt ar džipsi, lai viņš būtu stiprāks. Un es ja tu staigāji pa veikaliem, neviens neko nezina. Es tik nopērku to, to vielu un vaisu un skatos, kāds ir <laughs> rezultāts. Ja. <laughs> tā varbūt, bet es zinu, ka ir materiāli citur pasaulē dab, dabona, nu, tā, kas nav, nu, teiksim, normāli, bet Latvijā, ko Latvijā nevar dabūt atkal. Bet es zinu, ka tur ir kaut kas, ko maisa ar ģipsi, piemēram. Jo tu var tādus produktus nopirkt, bet nu, tur man vajag kaut kādu speciālistu vai ķīmiķi vai kaut ko. Ja? Lūdzu? Nu, faktiski, varbūt, varbūt, jā. Jā, vispār man vajadzētu Pantaļēvo piezvanīt. Nu, jā. E, <clears throat> nu, jā. Tā kā faktiski tagad es, jā, man, man ir kaut kāds sarež, kaut kas sarežģīts, ko es gribu darīt, nu es tur varu pats muļāties. Ļoti, varbūt man trāpās, man būt, varbūt nē. Labāk meklēt ekspertu. Un tāpat e, bibliotekā tur arī vajag savu kārtību. Ja? Vienkārši e, iet, ja, aplūkot vienu grāmatu pēc otras, arī grūti, grūti, grūti pieeja, prasa daudz laika, tāpēc mums ir katalogu bibliotekās, vai ne? No kataloga tu vari e, atrast, kur, kur, kur tās tēmas, par ko es interesējos, kur tā informācija ir atrodama, kurās grāmatās, piemēram. Ja? <clears throat> Tad... E, Mm, kad Tibetā uzaicināja uz Tibetu Atīšu, viņš bija vis, kas saka, dižākais zinātnieks, joks, skolotājs Indijā. Atīša? Atīša. Atīša, jā. Atīša, jā. viens Tibetas karalis viņu, viņu aicināja, sūtīja, kā saka, pārstāvus. Un faktiski piedāvāja daudz, daudz zelta atišumu. Jo nekādā gadījumā atiš, viņ, viņam bija tūkstošiem mācekļu, viņu nelaistu. <laughs> viņš, viņš bija vispār, nu, viņš bija Nalandas universitātes priekšnieks, vai ne, bet vismaz, vismaz, vismaz tur viņš bija, viņš tur bija, viņš tur mācīja. Un, eh, bet beigās Atiš eh, piekrita un, un ceļoja, tas bija garš grūts ceļojums pāri Himalajiem uz Tibetu. Uh, un tad e, Tibetā viņam lūdza, lūdza Tibeta bija ļoti než, mežonīga tad un lūdzu viņu tib, tādu īsu mācību, ko jebkurš cilvēks varētu saprast, kas ir jādara, lai sasniegtu apgaismību. Un tad tieši uzrakstīja īsu tekstu, saucās ceļa gaismeklis. Um, un tad um, kādu 700 gadus pakaļ, kad piedzima Tibetā uh, Tronkāpa, Lama Tronkāpa, uh, ka viņš piedzima, tad viņš uh, tajos laikos viņš redzēja, ka atkal kaut kā dārmas tā, tā transmisijas, tā tīrība bija it kā sakropļota un uh, galvenais e, cilvēki, cilvēkiem tad, tibetiešiem likās, ka nu, tu vai nu praktizē tantru vai, vai sutru, un ka nu, nevarēja abu, kaut kā abus savilkt kopā. Ir kā skatīja, ka tās divas atsevišķi, atsevišķi ceļi vai divas atsevišķas metodikas. E, un bija, nu jā, un tad e, Un kad mūku tradīcijas bija kaut kādā veidā deģe, deģerenēt, deģerenētas, deģerenējušās, ja? un, un, un tā tālāk, e, tad e, Donkāpa mācījās no visdižākiem Tibetas skolotājiem. Viņam bija kādi simti skolotāji laikam bet viņš visas tās mācības, kuras pastāvēja tajā laikā Tibetā, salīdzināja ar seniem tekstiem, ar Budas mācībām un tiem pirmajiem komentāriem. Un ja tur nesaskanēja, tad viņš teica, tas, tā, tā nav autentiska mācība. To nevajag ņemt vērā. Un, un, bet, ja, sa, ja bija saskaņā, e, tad tas, ir, tas norāda, ko vajag mācīties, ko vajag praktizēt. Un tad viņš ņēma attīšas to, to īso tekstu kā pamatu un faktiski e, salika e, Atiša bija salicis visas Budas, Budas mācības, galvenās mācības, E, kārtībā, tā lai tādā kārtībā, ka jebkurš cilvēks varētu saprast, kas ir sākuma punkts, un kas ir jādara nākošais, un, nākošais, un, nākošais, un kā pakāpeniski var sasniegt apgaismību. E, un tad Amazon kāpa to it kā papild, papildīja. Ja? Ļoti e, e Eh, detalizētā veidā. Un tad viņš izveido eh, Lamrim, Lamrim papa, tas ir tas pakāpeniskais ceļš, kurš eh, galvenais ceļš ir Lam, Lamrim Čenmo, tas ir lielais, liel, saka ekspozi, ekspozīcija, latviski, vai ne? Exposition. Nē. jā? Latvijā tā, jā? Mhm. Uh -huh. um, tās Un šit, šitās ir ārkārtīgi saīsinātas vadlīnijas, jo faktiski tur e, tās vadlīnijas pats par sevi ir apmēram 16 lapas puses. Un tie, tie, visi tie garie cīpa, tās gar, cīpar rindas, kas tie ir, kuras es atstāju vienkārši, lai būtu kaut kāds kaut kād, um, iespējas, uh, cik detalizēti ir tās Lamrim Čemo vadlīnijas. Un faktiski tas ir fantastisks, kā saka, meditācijas un prakses rokas grāmata. Un tā ir metodika, kā pamazām attīstīt savu prātu, sākot it kā no, no nulles. Um, <clears throat> Tad mēs mēģināsim tā ātri e, to pārskatīt. E, pirmā, pirmā tēma vispār ir guru joga, bet tos e, nemaz tur neieliku. Tā ir, tā ir tēma, kas ir pārāk sveša rietumos. Austrumos tā nāk kā pirmā, bet tur ir, tā, tur ir guru tradīcija, guru mācekļa tradīcija kas rietumos, rietumos ir eh, no sākuma ir varbūt bišķi grūti eh, saprast un, un pieņemt. Bet tā nav tikai e, eh, budismā, tā, tā tradīcija tā nav, nav tikai dharmā vispār. Piemēram, arī es ag agrāk, kad es e, bišķi spēlēju Indijas, ne, es nespēlēju, es nevaru, tā, tā bija kļūda, kļūda būtu teikt, ka tā bija <laughs> Indijas mūzika, bet es spēlēju sitāru nu, ind, no ind, Indijas instrumentu. Un vienkārši kā es, kā es uztveru to, to mūziku. Man nebija iespējas pat, nu, tā klasiski mācīties to klasiskā veidā. E, <clears throat> bet es zinu, es, es, nu, Es sapratu, ka, ja faktiski grib, tad tur jā, jāiet pie skolotāja, pie guru. Un tā bija tā tradīcija arī klasiskā mūzikā Indijā, kad ja tu, tu, tu gāji pie skola, tu biji dzīvoji bieži vien ar viņu, un nu, viņš bija tā, tā, kā, nu, tā ģimene. Ja? Un viņš rūp, rūpējās par, par tevi vispār. Bet tev bija jāpakļaujās. Tam, tam, tam guru, tam skolotājam. Un tur nebija tā, ka nu, skolotājs saka, nu tagad dari to, un kur tu sāc, nē, bet zini, es, es, es, es ne, kā bija, kāpēc, kāpēc man tas jādara un tā tā. Mm, tā tas nestrādā. Jā, nu tas kaut cik var jautāt un tā, bet ne, ne, tā, ne tā, kā saka, neķoties. <laughs> nav, nav pieņemts. Ehm, nu jā. E, tad pirmā tēma, ko mēs redzam, te ir dārgā cilvēciskā atzimšana, par ko e, tas ir, nu, bišķi es par to runāju, tas ir, e, nu, tas ir tas prāta cilvēka, cilvēka, varētu teikt, prāta potenciāls. E, saprast to un, un, un to novērtēt. E, bet, un tad e, tas papā, pakāpeniskais ceļš vai lamrim faktiski sākās no tā. Tā ir tad, tas guru joga un e, cilvēks dārgā cilvēciska atzimšana ir it kā pamati, jeb, jeb kas saka, priekš, priekštēmas vai sagatavošanās tēmas, varētu teikt. Tā mēs redzam, ka e, tas lambrim ir sadalīts trīs posmos. E, te, t, nu, te mazāko redzes loka pakāpeniskais ceļš. Tas ir tā, ja cilvēkiem ar zemāko potenciālu vai zemāko vai šaurāko redzes loku vai varētu arī teikt zemāko inteliģenci. Jeb arī varētu teikt tā, ka tas ir, nu, it kā bērnu dārs, varētu teikt tā. Ja? E, tas nenozīmē, ka, tas nenozīmē, ka, e, tas ir, ka cilvēkam nu, cilvēki tā, ir ar zemu inteliģenci, ka viņiem jāpaliek tādā līmenī, ka tas vienkārši, lai attīstītu savā inteliģenci, tas ir it kā e, sākuma punkts. E, un tad ir e, ceļš tiem ar vidējo redzes loku, un tad ceļš tiem ar visplašāko. Tā kā varētu teikt, ka tas ir sadalīts, tas budas mācības ir sadalītas atkarībā no paša mērķa. Tad varētu teikt, ka e, dārmā mums varētu būt trīs mērķi. jeb trīs sasniegumi, ko mēs vēlētos iegūt. Un zemākais, pirmais, būtu e, to, kā mēs redzam, tā, tas pirmais punkts ir kā radīt prātu, e, ehm, kas ņem vērā nākamās dzīves. Un tas ir, ka mūsu mērķis ir um, nodrošināt labas atzimšanas. Lai mēs būtu laimīgi e, tālākā nākotnē. Jo parasti mēs tikai rūpējamies par, par to, lai mēs būtu laimīgi šī dzīvē. Mums nu, sevišķi tagad, ja, tūlīt. sakot, šī kursā bū, mēs e, tās gal, galvenās tēmas mēs e, apskatīsim e, tādā kārtībā, kā ir, kā nāk Lamrimā. Un tad, kas, kad pirmdien sāksim ar, ar nāvi un atzimšanu, piemēram. Um, Tad labi, mēs, mēs saprotam, ka, mē, ka mēs esam cilvēki, mums ir potenciāls, e, bet tad pirmā, tā nākošā tēma tagad ir par nāvi. E, kāpēc? Tādēļ, ka mums jā, jāsaprot, ka šī dzīve ir īsa, ārkārtīgi īsa, it kā mirklis tikai. Un ir ļoti viegli to Kas saka, nomiet, nomiet. Izniekot. Izniekot, izniekot, jā. Ja? Vienkārši iztērēt, iztērēt laiku. Un eh, meditējot par savu nāvi, salikt šo dzīvi perspektīvā. Jo mēs aizmirstam. Mēs, ne, mēs neapzinām. Mēs aizmirstam par to, ka, ka man jāmirst, ka man drīz jāmirst, un faktiski es nezinu, kad es miršu. Tad es, ne, es nezinu, man nav nejausmas, cik, cik ilgs laiks man, man ir palicis. Sasniegt savus mērķus. Tagad šī gadījumā varbūt e, zemākais mērķis ir, cik ilgs laiks man ir palicis nodrošināts, kad es atkal varu atzimt kā cilvēks. Nodrošināt, lai es neatzimstu starp dzīvniekiem, starp pretām vai kādā ellē. Um, un tad nākošais, nākošā tēma ir pārdomāt par to, Labi, e, man drīz jāmirst, kurā katrā brīdī, e, kas būs pēc tam? Viens ir, kad šī dzīve beigsies, bet e, nākošais jautājums, kas būs pēc tam? Tur, tur, tur ir tā zemo un augsto atzimšanas, ciešanas un, un, un laime. Tas ir pārdomāt, kāda, kāda ir eksistence E, citās sfērās. Vai es gribu atzimt kā, kā, kā kukainis, kā dzīvnieks? Vai es gribu atzimt kā izsalcis gars? Vai es gribu atzimt ellē? Vai es gribu atzimt kā dievs? Varbūt, jā, <laughs> varbūt atbildēja, jā, jā, jā, es gribu būt paradīzē. Bet eh, ja es saprotu, ka tur arī faktiski beidzās, un tā, tāda eksistence beidzās ar lielām ciešanām. Un ka faktiski tur es, nu jā. Uh, bet galvenais ir, tas ir, nu, no vienas puses tas ir, tas nav slikti atzimt uh, paradīzē. Labākā atzimt ellē. <laughs> Eh, bet tas ir tikai tāds īslaic, īslaicīgs eh, risinājums. Jo tas nebūs, paradīze nebūs pastāvīga. Samsāriskā paradīze nebūs pastāvīga. Jā, tad nākošais ir labi. Kā, kā radīt laimi nākamām dzīvēm? Kā, kā, kā nodrošināt? Uh, kā nodrošināt to, lai es neatzimstu nelaimīgos stāvokļos. Un tad ir e, patvērums. Patvērums ir uzticēšanās Buda, dar, Buda Dharma Sangha. Tas ir ap, ap, apgaismot, uzticēties apgaismotām būdnēm, Budam, Budam, Budam, Budam vai Budām. ja? da, hm? yeah. Dārma, dārma, dārma, kā es teicu, ir galvenais ir budas mācības, paska, ceļ, paskaidrojums, kā, kā sasniegt e, vēlamos mērķus, kā, kā nodrošināt laimi, kaut kādu veidu laimi nākotnē. E, tad īstais patvērums, patvēruma objekts ir dārma. Buda ir, kas nodod mums dārmu, bet dārma ir, ir, ir, ir, tas, ir tas ceļš. Dārma ir tas, kas mums jādara. Sanga ir palīgi. Tie, kuri jau ir sasnieguši ceļa realizācijas, tie, kuri, kuri ir jau tālāk uh, gājuši pa ceļu nekā mēs, kuri neesam pat sākuši vēl. um, mm -hmm. Un galvenais, kas mums jāņem vērā, darbā ir karma, cēloņu, cēloņu un seku likumus. Jo tikai ievēr, saprotot dārmu, ievērot dārmas likumus, mēs varam sasniegt to minimālo mērķi, kas ir būt, lai būtu labas atzimšanas un lai mums būtu labi apstākļi nākamās dzīvēs. Un to savādāk nevar. Mēs nevaram, mēs nevaram nopirkt biļeti uz, nav kases, ko nopirkt biļeti uz, uz cilvēku. Nā, ne, mēs nevaram samaksāt par nākošo cilvēku ķermeni kaut kur. Mēs nevaram iet uz laboratoriju, kur kas klonē, klonē, Klo, klonē cilvēkus. Un, tad, jā, es lūdzu man sa, e, sagatavot man nākošo ķermeni, lūdzu. Vai sarunāt ar kādu sievieti. <laughs> <laughs> jā, pēc miršanas lūdzu e, nodrošināt, kas saka, pregnant stāvokli, ja? <laughs> kad es, es esmu stāvoklī, lai es varētu atkal dabūt cilvēku ķermeni. Tas ir atkarīgs no, nu, no nu, karmas. You know? <laughs> uh, Tātad te, te mēs, mēs faktiski mums, mums kā tā, tā mm, <clears throat> jāpaskatās uz mūsu eksistences ar atvērtām acīm, ir kā objektīvi. Tā, pašlaik es esmu cilvēks. Ja saprotu, kas ir cilvēciska atzimšana cēloņa, tad es, es saprotu, ka, ka bija grūti radīt tos cēloņus. Ja es skatos apkārt sev, es redzu, ka, daudz, ka būtnes vairumā ir uh, zemākās sfērās. Es re, pie, pietiek, kad es redzu dzīvniekus, cik daudz viņu ir. Nu, tas nozīmē, ka draud, kad man draud pēc miršanas, kad es atzim, atzimstu zemās sfērās atkal. Tas ir tas, ir tas, eh, tas, tas galv, galvenais, kas man pašlaik draud, par ko man jāuzmanās. Tā kā es varu varbūt e, man, man varbūt ir augsti mērķi. Ja? Par e, sasniegt nirvānu, atbrīvošanos no, no samsāras, sasniegt apgaismību. Bet, ja es nenodrošinu kad es neatkrītu zemās sfērās pēc, eh, pēc miršanas, tad tie augstie mērķi man, man vienalga nav sasnieg, sasniedzami. Tā kā, citiem vārdiem sakot, ja, ja es nedzīvoju tikumīgi, Tas, mm, un tādā veidā neradu e, cēloņus labai atzimšanai, tad man nav ko domāt par augstākiem mērķiem faktiski. Jo es nezinu, vai es, vai es, vai es, vai es spēšu sasniegt tos augstākos mērķus šī, šī dzīves laikā. Ja? Tad man, man it kā ja man ir tie augstie mērķi, man ir jābūvē, ja? man ir jāveido tas ceļš, lai, lai es varētu to sasniegt. Un tas prasa laiku, un man, man, man vajag tos pamatus, ja? tāpat, kā es gribu skaistu pili uzcelt. Man paprieši jādomā par tiem pamatiem, man jādomā par zemi, man <laughs> jādomā par, par akmeņiem, par, par, par, par ja? Uh, man jādomā par tiem netīriem darbiem, it kā, ja, varētu teikt. Varētu teikt, ja es gribu kaut ko brīnišķīgi iz, izveidot savu prātu, ja, man pa priekšu jādomā par tiem pamatiem. Man, man, man, man tur jārakājās par saviem dubļiem, man, par savu, kas saka, <laughs> ja varētu teikt, ka salīdziniet, salīdzinot, salīdzināt tagadējo prāta stāvokli ar purvu, piemēram, ja. Es gribu tur, tā kā Peterburgu, Sanktpēterburgu uz, uzcēla purvā. <laughs> Bet tur bija jāsagatavo, tur jau nevar pur, purvā būvēt, pa, nu, pasaku, kā saka, sāpņu pilsētu, ja. Tur daudz, daudz netīra darba jādara, nepatīkama darba. Tev jāsavēr tā vide kārtībā ir pa priekšu. Ja? Un tas, ko, tas ir, ko šīs, šīs meditācijas, šīs prakses, prakses veids, dod mums iespēju um, sakārtot savu prātu, sakārtot savu dzīvi un, un, un izveidot pamatus augstākiem, augstāko mērķu sasniegšanai. Tā kā varbūt cilvēks vēlā, jā, es gribu, es gribu to labāko, augstāko, es gribu būt brīvs, es gribu nu, tā, tā, bet, ja nenodrošina, kad var, kad būs pamats, ceļa pamats, tad, tad tas viss izpatēs, sabruks. Nu jā, un tad e, nākošais posms tad ir, uh mhm, -huh, tā, priekš tiem ar vid, vidējo redzes loku, nu, redzes jā, loku plašību. <clears throat> Tad te redzam, kad sākās ar pārdomāšu par vispārējās samsāras ciešanas, ciešanām. Tas nozīmē, ka man nekamēr es esmu samsārā, zem neziņas un, un kārmas kontrolas, Nekad nav drošības. Es varu atkrist jebkurā laikā. Jo man iepriekšējais karmas uzkrājums vispār ir milzīgs. Es nevaru noteikt, kura karma briedīs kurā laikā. Kaut vai, kaut vai es, es atzimstu atkārtoti pat e, paradīzēs ka Dievs, tas beigsies, tā karma beigsies. Un vienmēr draud, un tāpēc, kad kamēr ir neziņa un maldu sēklas mūsu apziņā, e, nav nekādas drošības. Vienmēr draud atkal atdzimst uh, e, sliktās uh, sliktā, sliktos apstākļos un ciestu. Tad, te, tad um, viens ir radīt to, uh, to, to, to gribu, to iedvesmi, tikt ārā no samsāras. Jo kamēr uh, pat, pat šī dzīvē, ja, ja mēs esam aizrā, aizrāvušies ar laicīgiem priek, priekiem vai laicīgo prieku meklēšanu. Mēs neveltam laiku augstākiem mērķiem. Ja mēs visu laiku uztraucamies tikai par, to, par savu, nu, kā saka, parasto ikdienas laicīgo labklājību, mhm. mums nekad nav, <laughs> nebūs laika augstākiem mērķiem. ja kamēr, kamēr mums interesē samsāra, samsāras prieki, ne tikai, ne tikai e, kā cilvēks, bet vispār, teiksim, ar augstsmalkiem meditācijas, e, jā, smalkos meditācijas stāvokļos, kur, ir, kur var piedzīvot kā mentālās paradīzes. Vai atzimst e, labos apstākļos, kamēr Tas ir, kas mūs aizrauj. Um, mums nebūs e, tā, mums nebūs e, interese un tā iedvesma, iedvesma un spēks darīt to, kas ir jāizdara, lai atbrīvotos no, no nosacītas eksistences. Un tāpēc ir jāsaprot, un tad, tad tai vairāk tad psiholoģija kā mēs ieejam samsārā. Kā strādā prāts? Kā neziņa un, un, un maldi rada samsāru, ilūzijas samsāru? Un kā es esmu pieredzis e, ticēt pašu radīto, radīto, radītās ilūzijas. E, un tad ir tāda 12 atkarīgās raša, rašanas posmi, tas ir tajā samsāras čakras, tajā aplī, tā, a, a, kas saka, ārējā, ārējais aplis, kur ir, ir 12 posmi, kas ir, e, kā Buda paskaidro, kā, kā mēs esam piesieti pie samsāras, tas ķēdes, kas mūsu piesien, piesaist samsāru. Un saprast, tad beigās, saprast, kas ir jādara, lai pārtrauktu tās ķēdes, ap, atbrīvot sevi. Kā pamosties no e, mūsu ilūzijām. Uh, un tad šeit Um, <clears throat> ka faktiski šeit uh, šeit varētu teikt, uh, ir, kur, kur e, bud, budas mācības atšķirās no, uh, no, no citām. Kur, ka šeit ceļš atdalās no citiem. Varētu teikt. Um, jo te, te, te tad Buda uh, mācīja par augstāko gudrību vai um, mm, tas ir uh, par, par galējo realitāti. Um, izprast fenomenu galīgo realitāti. Un ka, ka tas, tikai tas ir neziņas pretlīdzeklis. Tā ir vien, vienīgais veids, kā izbeigt neziņu. Vienīgais veids, kā atbrīvoties no, no samsāras, ir izbeigt neziņu. Un neziņu iz, iz, izbeidz tiešais pretlīdzeklis, kas ir, jo neziņa ir, neziņa mm, sakropļo mūsu, kas saka, realitātes uztveru. Tagad mums ir jāsaprot, kādā, vei, kādā veidā fenomeni faktiski īstenībā pastāv. Un tas ir daudz savādāk nekā mums liekas. um, <laughs> mm. Un tad tā, un tad tā augst, augstākā, augstākā gudrība vai insight, ieskats. Atklāsme. Atklāsme. Atklāsme. kā atklāsme. Mm. Um, tad šeit uh, uh, no uh, filozofiskā viedokļa, tad faktiski budismā ir, ir, ir uh, četras uh, filozofiskās sistēmas. Uh, kuras e, rupjākā vai e, smalkākā veidā e, paskaidro, kādā veidā e, dažādi vai visi, visi fenomeni pastāv. Gan es, tas ir personas vai būtnes, gan e, ārējie fenomeni. Un tad uh, <clears throat> ir trešais posms. Tiem ar visplašāko redzes loku vai augstākām spējām. Tātad eh, tā, tie pirmie, post, divi, pirmie divi posti uh, eh, ir ietvert Hinajānā. Hinajāna ir, tas nozīmē mazais rats sanskritā. Mazais rāds. Un to, to viņš ir mazs, tāpēc, ka viņš ir uh, pietiekoši liels vienam cilvēkam. <laughs> viņš ir mo motociklis. um, <laughs> Hinajāna, mazais rāds. Tas ir, uh, tā ir, varētu teikt, metodika, kā viens cilvēks var sevi atbrīvot no samsāras. Trešai, trešais, eh, trešais posms ir Mahajāna, lielais rāds. Viņš ir liels, tāpēc, ka tur jāsēdina visas neskaitama daudz būdnes. Jo tā ir metodika, kā atbrīvot visas būdnes no samsāras. Un eh, durvis uz to, uz to ceļu, Mahajānu, vai uz to ratu, ir eh, bodhičita. Bodhičita. Čita ehm, <clears throat> ir prāts, apziņa, bodhi ir uh, izpratne varbūt, teiksim. Jā, tūkosim izpratne. Um, tad ir divas, divas tradīcijas, divas līnijas, kas, uh, divi veidi, kā, kā radīt bodhičitu. Bodhičita, uh, bodhičita uh, pamats ir universālā mīlestība un līdzjūtība pret eh, visām būtnēm. Eh, bet tā dinamika ir, kad lai atbrīvotu visas būtnes no viņu ciešanām, eh, man, lai es būtu spējīgs to panākt, man pašam jā, jākļūst par budu jāsasniedz apgaismība. Jo tikai Budas ir neier, neierobežot spējīgi uh, palīdzēt uh, jebkurai būtnē. Tas ir man, man ir jātīra savs, ne tikai, ne tikai man jāizbeidz sava samsāra, bet man jā, jāiegūst vis, kas saka, universāli, vis, viszinošs apziņas. Lai es skaidri varu redz, redzēt visas būtnes kārmas, visas iespējas, kā, kā palīdzēt, ko mācīt, kad mācīt, kā palīdzēt. kam ir bodhicitas, to sauc par bodhisattva. Bodhisattva tad nozīmē uh, cilvēks, kurš ir ceļā uz, apgaist, uz pilnu apgaismību. E, un ko dara bodhisattvas, lai sasniegtu apgaismību? Vispār ir desmit, e, viņi faktiski sauc par Tas kaut kā latviski iznāk versija. Angliski sauc ground, tas nozīmē faktiski zeme. Ground. Bumī. Sanskritā. Um, bet latviski kaut kā desmit zemes. Bet nu, fakti, burtiski tā būtu jātūko laikam. Bet varbūt tas ir desmit pakāpe. Bet, bet nav, bet nav, nav pakāpe. <laughs> Pamatī. Varbūt, jā. Var, nu, labāk laikam tulko kā pamati, desmit pamati. Bet tas ir faktiski desmit pakāpes. Es nezinu, kāpēc sauc par pamatiem. Lūdzu saprast. Um, <clears throat> tas ir bodhisattvas desmit at, at, attīst, attīstības e, posmi. Ehm, <clears throat> un e, kamēr iziet tos desmit posmus, tad ir e, trenējās sešās pilnveidošanās. Tas ir te, te devība, ēt, augstākā devība, ētika, pacietība, neatlaidība, koncentrēšanās un gudrība. Ehm, tas, tas kas, kāpē, kāpēc e, tās prakses sauc par pilnveidošanām, ir tādēļ, ka viņas kopīgi jāpraktizē, e, kā, mm, in, integrētā veidā, ne, ne atsevišķi. Tā kā uh, E, un sevišķi, ka tās e, pārējās piecas ir, ja, e, ka praktizē gudrības ietvaros. E, mm. varētu teikt, ka ēt, de, devība ētika, pat viss tas, viss tas, ir, viss tas ir jādara e, saprotot, kā, kādā veidā pastāv tas es, kas to dara, tās darbības un objekts, ja? saistībā ar ko, ar ko es, es, es, to, es to daru. Gal, tas ir gal, e, jā, Mhm. Tas galīga, galīgās realitātes e, saprašanas ietvaros, varētu teikt tā. Un kāpēc tā sauc par e, pilnveidošanos? Uh, un tās, tās sešas e, pilnveidošanas rada apgaismības cēloņus. Gudrība Budas dharma kaipas ir eh, Budas viszinošo prātu vai mhm. apziņu, un pārējās um, rada Budas uh, formu. Jo, ja tikai sasniegt, um, ja Buda ir tikai ja Buda ir tikai viszinoša apziņa, e, tas daudz nepalīdz, jo viņam vajag, bud, Budām vajag veidu, veidu, kā komunicēt. Ja? Ar mums, ar parastām samsāriskām būdnēm. Budas savstarpēji var komunicēt bez problēmām. <laughs> ja? Divi viszinoši prāti. Hmm prātiem nav problēmas <laughs> komunicēt. <laughs> Eh, bet ar mums, Budā, Budā un, un mēs komunicējām ar, ar kā saka, ar, ar ķermeņiem, ar viedoliem, ar, caur formu, ja? caur skaņu, ar, ar, ar, ar fiziskām formām. Ja? Tad, tad, tad tādēļ Budām vajag it kā fizisko enerģiju vai ķermeni varētu teikt, vai fizisko enerģiju, kā var komunicēt ar jebkuru būtni. Jebkur, jeb, jebkur viņi atrodas. <clears throat> Tā kā, bet Budas darbība ir spontāna. Nav, kad Buda kaut kur sēž vienā uz kāda mākoņa. Aha! <laughs> Re, kur ir Edgars tajā, tajā pasaulē, tādā Latvijā, tādā Rīgā. À, tagad, jā, viņš ir gatavs, es tagad viņam varētu kaut ko iemācīt. Tā, un tad dodās turp. Nav tā. Budas, bud, bud, budas enerģijas lauks ir visur. Tur, kur ir būt, tur, kur ir Tur, kur ir fenomeni, tur, kur ir būdnes, tur ir buda. <clears throat> Un radīt tādu, tādu formu, tādu enerģijas lauku nav viegli. Un, un tāpēc tā, e, tas bodhisattvas ceļš ir garš. Tur vai, tas ir tāds pakāpenisks uh, viens ir attīstīt, attī, nu, attīstīt gudrību, ne, bet labāk teikt, attīrīt prātu līdz pēdējiem, tā lai nav šķie, absolūti nekāds šķēršļus vairs, zin, zināšanas šķēršļus. Un otrs ir radīt, kas ir, kas ir grūtāk, ir radīt e, to ķermeni vai, vai formu vai to fizisko enerģiju, lai varētu komunicēt un palīdzēt. Um, nu jā, tad, it, uh, tad su, sutras sistēmā, tas ir parastajā, e-, egzotēriskā sistēmā, uh, tas prasa, ir teikts, ka tas prasa trīs uh, neizmēramus, neizmēramus eonus sasniegt pilnu apgaismību. Tas ir ļoti ilgs laiks. Tā kā mums nav ko uztraukties, nav ko brīnīties, ja, ja, pēc, ja mēs mēģinām uh, trenēt savus prātus un praktizēt, kad paiet nedēļas, mēneši, gadi pat, un liekas, ka nekas neiet uz priekšu. <laughs> Uh, ir svētība Dalālām vienreiz Indijā, kad viņš mācīja, viņš, viņš teica, Amer Amerikā es kādreiz raudu, jo tur Amerikā ir sagaida, ka viss visam jānotiek ātri, to līdz, ja? Kad nu, nav pacietības. Man <laughs> viņa, viņa saka, visu laiku tur jāsaka, ka tas prasa. Tas ir, tas ir garš, garš, ļoti garš ceļš. Tas prasīs daudz laiku, daudz pacietības. Un tad viņš teica tā, Mums vajag, nevajag sagaidīt, kad, kad, kad sevī notiks kaut kāda ātras izmaiņas, kad uzlabosies ātri. Šeit to pat nevajag gados mērīt. Ik pa desmit gadiem vajag sevi ja, iz, izvērtēt. Nu, vai, ir, vai ir kāds rezultāts, vai ir kaut kas uzlabojies. Un, un ja jā, tad, tad, tad priecāties, nu, tas nozīmē, ka es daru pareizi. Ja nē, tas nozīmē, kaut ko, es kaut ko kļūdāju. Es daru kaut ko nepareizi. Tā kā vajadzētu kaut ko manīt ik pa desmit gadiem. Ja? Un sagaidīt kaut ko, kaut ko e, ātrāk ir vienkārši nav reāli. Un nu, kādreiz tad var Vai ne? Tam ir, bet vai dieviņš, tad tā jau tur nav vērts nemaz. Tad tas nav, tas nav iespējams. Pirmkārt, tas ir iespējams. Kā, kā viens piemērs bija, var pat uh, vil, vilcienu var, ar vienu pirkstu var apstādināt. Tas, kā tas prasa daudz laiku. Tas spiediens ar laiku ap, ja? apstādinās vilcienu. Pirkstu spiediens. Vai Tāpat kā nu, lietas dēļ kalns tiks aizskalots ar laiku. Un tāpat mūsu ego ar laiku tiks nezinu, ā, iznīcināts vai sagrauts, izšķī, izšķīdināts. Um, Bet tomēr ir arī um, ir metodas, kā ātri sasniegt apgaismību, kuras faktiski ir domātas bodhisattvām ar ļoti spēcīgu līdzjūtību vai bodhičitu. Bodhisattva, kurš es nevaru, es nevaru ciest, ka visām būtnēm ir jācieš vēl trīs eonas, kamēr es sasniedzu apgaismību. Ka faktiski tantra vai vadžujāna vai egzotēriskās, e, e, ezotēriskās mācības, ez, ezotēriskais ceļš ir domāts tādiem bodhisattvām. un diemžēl tas nav pārāk, pārāk plaši saprast pasaulē. Kad priekš tam ir tas e, e, ezotēriskās mācības vai, vai tas ezotēriskais ceļš. Ne jau izklaides dēļ, ne jau lai būtu e, kaut kāda egzotika, pa kur interesēties, vai, vai e, vienkārši, e, jā, Tie trīs, trīs ceļa pamati ir, ir teiksim, mm -hmm, veids, kā, kā mācīt labrim, ir, ir trīs galvenie ceļa pamati. Ir e, priekš mazā, mazākā, mazākā mērķa, zemākā mērķa, teiksim tā, kas ir vajadzīgs atteikšanās. Atteikšanās no šīs dzīves prieku laimes meklēšana. Vai šī, šī dzīve ir it kā jāpamet. Tas nenozīmē vai pašnāvību, bet rūpēties par meklēt tos, tos prieciņus, ja? šī dzīvē. Tas ir mums jāatstāj. Ja mēs esam nopietni par to, ka mēs gribam e, nodrošināt labas atzimšanas. Tas ir, lai sasniegtu lielāku, augstāku mērķi, lielāku labumu, e, svarīgāku mērķi, ka mums jāpamet e, tās izlai, nu, saka, izlaicīgās rūpes par šodienu. Ja? Ja man, ja man rītdiena ir svarīga, tad man, es nevaru. Nākošajam mērķim, tas ir sasniegt atbrīvošanos vai nirvānu, e, tad vajag dziļāku atteikšanos. Atteikšanās no vispār no samsāras, arī no augstām, augsto atzimšanu e, priekiem vai laimes, augstās atzimšanas laimes. Tā ir šeit budismā attiekšanās nav tā, ka, kā lai teikt, tā attiekšanās notiek ar prieku, vai atsacī, atsa, atsacīšanās notiek ar prieku. Um, tas notiek tad, kad tad man vairs neinteresē. Man neinteresē. Um, hm, kāds būtu piemērs? Mm, ka mēs darām kaut ko, kas ir kaitīgs mums. Ja? Bet ir kaut kāda bauda tomēr. Es nezinu, varbūt pīpēš, pīpēšana, jā, labs piemērs. Um, nu, ir, ir kaut kāds apmierinājums, kaut, kaut, kaut kas, kaut kas, kaut kas tur notiek, ka, e, un, ka mēs jūtamies bišķi labāk, kad, kad uzpīpē. Ja? Bet tas ir kaitīgs. Veselībai, naudas makam citu <laughs> veselībai un tā tālāk. Kad to var viegli pamest, ir tad, kad, skai, kad redz e, to, to ļaunumu, ka tas ļaunums ir um, <clears throat> svarīgāk, ka, ka tam jaunumam ir lielāks svars nekā tā patika, ko, ko es iegūstu to darot. Ja? Un tad ir viegli. Viegli pamest. Bet kamēr nav tā pārliecība, kamēr, viegli, nu jā, es zinu, ka tas ir kaitīgs, es zinu, ka tas ir kaitīgs, e, nepietiek ar to. Tev faktiski jānonāk pie tā, ka tev riebies kā pīpēšana. Un tad ir viegli to pamest. Kamēr neriebjas, ir grūti. Tad jā, ir cīņa. Mm. Tad, kad kaut kas riebjas, tad, tad mums ir viegli atteikties no tā. Bet kamēr tas mums pievelk, Tas ir pievilcīgs mums, tad ir grūti. Tad budismā tā atteikšanās nāk, mums ir jāpēta, jāanalizē, līdz rodās tā riepšanās. Un šeit, teiksim, ne jau, ka mums šī dzīve, jāriebjās šī dzīve, pirms mēs viņu atsakāmies no tā, bet mums jāriebjās kas, no tā, ka es visu laiku skriena pēc tiem maziem priekiem. Un aizmirstot, kavējot laiku un aizmirstot par, par, par uh, iespējamo lielo laimi vai svētlaimi, kas ir mans potenciāls. Tas ir mm, kā, nu, piemērs, piemērs būtu, uh, kas būtu piemērs? Piemērs būtu, nu, teiksim, ja kāds dzīvnieks ir, ir, ir kādā būrī, ja, un tad viņam ir kaut kādas kripatas, ko ēst, bet, bet, bet atver durvis, bet viņš nesaprot, ka viņam ir tā iespēja, ja, iet brīvībā. Viņš, viņš ir aizraujies ar, ar tām kripatiņām, ar tiem, nieki, ar tiem niekiem, ja, kas ir tajā būrī. Tas ir līdzīgi mūsu situācija samsārā. Ja tie, kas ir ārpus samsāras, kas bauda neizbeidzamo svētlaimi, kam nav nekādas ciešanas, skatās uz mums un, un, un žēl, nu. Jo mēs esam aizrāvušies ar, ar, ar tiem maziem priekiem. Ja, ar to, kā, kā pirmo reizi mēs redzējām, kā Buda mā, pirmā cēlā patiesībā saka, kad faktiski visa samsāra, visai samsāra ir ciešana vai neapmierināt, neapmierinātības daba. Un to, ko mēs apzīmējām par laimi, tikai kad īslaicīgi samazinās mūsu ciešanu līmenis. Un mēs visu laiku tikai meklējam to, kā samazināt uz īsu laiku, uz brīdi mūsu ciešanu līmeni. Īstenībā. Ja? Un, un, un e, kad faktiski tas ir it kā dārma atver durvis. Ja? Lūdzu, <laughs> ejiet, ejiet uz, uz pilnīgu brīvību, kur nav vairs nekādas ciešanas. Bet nē, man ir, bet man ir tik visādas lietas, kas man te patīk šī būrī. Ja? <laughs> es, es negribu to. Tagad faktiski mēs atsakamies īstenībā, mēs esam tik stulbi, mēs atsakamies no, no neiedomājamas svētlaimes, lai mēs baudītu to, eh, tās pasaulīgās laimes, kuru mēs, kuras mēs šad tad, vai to pasaulīgo laimi, kuru mēs šad tad, ja, izjūtam. Un, un faktiski, un tā tas būs, līdz mēs sapratīsim, ka eh, kā, kāds ir mūsu pati, kā, kāda ir samsāras daba un kāds, kāds ir mūsu atbrīvošanās eh, potenciāls. Un nu, kāpēc mums jāmācās, jāmeditē ir līdz tas notiek? Un jāatceras, ka tas notiks drīz. <laughs> kamēr, mums, kamēr mums ir tā iespēja vēl, tas, tas potenciāls. Lūdzu. Kā mēs varam zināt, ka mēs vienu ilgu maziņu Šādā veidā neaizstājam ar pozilu mhm. daudz, daudz, daudz lielāk, bet varbūt arī ilūzija. Mm -hmm. Nē, tas ir labs jautājums. Um, mums jā, jāvelta pietiekoši daudz laiks ir izpētīt. Ja? iemācīties, kā atšķirt ilūzijas no, no, no realitātes. Un tas prasīs laiku. Tas, tā, tā, tas ir, tā, tā ir, kā saka, prasme vai māksla prasme, kas mums jā, jāiegūst ir. Um, e, e, Dalai Lama saka, ka faktiski rietumniekiem jā, vispār, kā es teicu, pieiet lamrim ar guru, guru jogu, guru uzticēšanās, piemēram, nav, nav piemērots. Faktiski mums, tāpēc, ka rietumnieki ir tā, visumā ir, ir intelektāli attīstīti vairāk varbūt kā austrumnieki tad mums ir, ja mūsu izglītība ir vērsta uz to, vai ne, un uz, uz, uz um, Un, un, un parasti mūsu uh, teiks, intelektuālās spējas un loģika, loģikas, loģika, loģiskas do, domāšanas spējas ir, ir, ir kaut cik attīstītas. Tad mēs varam sākt faktiski ar gudrību, ar augstu pētīt, ja? ko Buda saka par realitāti, kā fenomeni pastāv. Un, jo, kā es teicu, no sā, no sā, jā, pir, pir, kad mēs runājam par, par karmu, jo to var saprast ar, ar intelektu. Var nonākt pie pareizas, netiešās pieredzes, bet pie pareizās intelektuālās saprāšanas e, ar, ar tīru loģiku. Ja? Un tad tas, ja mēs esam pārliecināti, tad, kad Bud, kā Buda paskaidro, fe, kā pastāv fenomeni, ka viņi pat, patiešām tā, tādā veidā pastāv, mhm. ja? tas dod mums pamatu eh, tad, uzticēties ja, Budam un pieņemt, ka pārējās mācības, ja, ja kāds pilnībā izprot realitāti, tad jau viņam mācības par, par citām tēmām arī būs pareizas. Piemēram, par kārmu un, un prāta darbību. Ja? un par, e, varētu teikt, par atbrīvošanos un apgaismības potenciālu. Ja? Mm. Bet tā, tā šaubas, tas, tas jautājums, jā, tie, tie jautājumi, tie, tie var, var, var, var vēl ilgi pastāvēt. Um, bet tad vienmēr var uzdot jautājumu sev, ja, bet, bet ko tad es saprotu, vai ne? Vai, vai tad tas, kā es uztveru lietas, ir realitāte? Vai, man, vai es vispār izprotu savu sevi, savu prātu? Ja? Vai zinu, kas es esmu? Vai vispār man ir kāda jēga, kas, kas, ir, kas ir prāts, kas ir mans prāts? Un kā tas strādā? Un tā. Tas, tas ir viens ir it kā radīt šaubas par pašu, pašu uzskatiem. Ja? Mhm. Un tai pašā laikā e, tā mm, uh, uh, objektīvi pētīt, uh, ko, ko Buda saka. Budas māca. Kā paskaidro? Bet saka ob objektīvi, jo mums ir tendence, ka mēs pārklāt mūsu mūsu domāšana ir pārklāta ar emocijām parasti. Um, jā. Yeah. tad eh, jā, vienkārši beigšu ar to par, par, par tantru vai vadžujānu vai dimanta rats. Tā arī viņu sauc. Tā ir vienkārši metodika, kā ātri sas, sasniegt apgaismību, bet īstenībā tas ir Mahajānas liel, lielā rata ietvaros. Jo bez atteikšanās no samsāras, bez um, e, bodhicittas un bez e, vis, kā saka, vismaz pareizā intelektuālā saprašanas par galīgo realitāti nav, nav pamata praktizēt tantru. Vai, e, kā saka, ezotērisko ceļu. faktiski bez kaut kāda vismaz līmeņa attiekšanos līdzjūtību pret citiem un, un kaut kādu saprašanu par realitāti, tad ir faktiski un bez guru ir bīstami vispār mēģināt eksperimentēt ar, ar, ar, ar tām metodēm. Iemesls ir tāpēc, hmm, varētu teikt, tā, tā, ā, tas ir ā, tā ir ātra metode, kā sasniegt apgaismību, tāpēc, ka tā ir ātra metode iznīcināt savu ego. Un ja to ne, nedara uh, guru, kas saka, raudzībā ar gurību, guru svētību, tad tas var ne, ne tikai neiznīcināt ego, bet faktiski pastiprināt savu ego. Jā, tā kā e, tas, tas, tas, tas arī, to arī, tantru arī tad sauc kādreiz apzīmē par slepeno mantru, slepeno tāpēc, ka tās, tās mācības bija slepenas, tās tika nodotas no guru mācekļa, mācekļa tieši mutiski. Un viss visas tās prakses un, un, un rituāli un, un, un līdzekļi viss bija agrākos laikos bija slepens. E, nu, tas ir apmēram tāpat, kā e, nevar, teiksim, jebkurš cilvēks ieiet Rīgas Hesā, es domāju. Tu bez, bez, kā, bez atļaujas, jā. Ja? Tu nevar vienkārši publikas. Tā kā, kāpēc? Tāpēc, ka ir bīstama zona, <laughs> jā. Ja? Vai uh, bērnam nedod, uh, nu, neļauj ar spēlēties ar, ar bīst, bīst, bīstam, bīstamiem objektiem, ar vielām. Ja? atom, atombumbu nedos bērnam, ar ko spēlēties. Nu jā, tad tā, tā, tas bija tāds ļoti īsts, ātrs pārskats, ceļa pārskats.